بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته حدثنا محمد قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بسر عن عبد الله بن شقيق عن رجاء بن أبي رجاء عن محجن الأسلمي قال رجاء أقبلت مع محجن ذات يوم حتى انتهينا إلى مسجد أهل البصرة فإذا بريدة الأسلمي على باب من أبواب المسجد جالس قال وكان في المسجد رجل يقال له سكبة يطيل الصلاة فلما انتهينا الى باب المسجد وعليه برده وكان بريده صاحب مزاحات فقال يا محجن اتصلي كما يصلي سكبه فلم يرد عليه محجن ورجع قال قال محجن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بيدي فانطلقنا نمشي حتى صعدنا احدا فاشرف على المدينه فقال ويل امها من قريه يتركها اهلها كاعمر ما تكون يتركها اهلها كاعمر ما تكون ياتيها الدجال فيجد على كل باب من ابوابها ملكا فلا يدخلها ثم انحدر حتى اذا كنا في المسجد راى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ويسجد ويركع فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا فاخذت اطريه فقلت يا رسول الله هذا فلان وهذا فقال امسك لا تسمعه فتهلكه قال فانطلق يمشي حتى اذا كان عند حجره لكنه نفض يديه ثم قال ان خير دينكم ايسره ان خير دينكم ايسره ثلاثا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين واله وصحبه اجمعين اما بعد 260 حديث از احاديث صحيحه ادم مفرد امام بخاري رحمه الله وغفر له حديث محجن اسلمی رضی الله عنه رجا میگوید رحمه الله میگه اقبلت مع محجن ذات یوم حتى انتهينا الى مسجد این تابعی داره نقل میکنه از این صحابی رسول الله صلی الله علیه و سلم رضی الله عنه میگوید که رفتیم به طرف مسجد در بصره فاذا بريدة الأسلمي على باب من ابواب المسجد جالس دیدیم که کنار در اون مسجد یکی از اون درها رضی الله عنه نشسته بريده ومحجن هر دوتا از قبيله بني اسلمن اسلمي هستن هر دوتا قال وكان في المسجد رجل يقال له سكبه او سكبه شخصي در اون مسجد بود معروف بود به شخصي بود که نماز رو طولاني میخوند یطیل الصلاه فلما انتهينا الى باب المسجد وعليه برده میگه وقتي که رسیدیم به مسجد و اون شخص برده بر دوشش بود برده معمولا به اون پارچه های چارگوشی گفته میشه که بردوش میندازن از اون پارچه های که عجم اون رو میبافتن مربع شکل و غلیز معمولا و کان بریده صاحب مزاحات بریده هم اهل شوخی بود مسخره نه شوخی شوخی و مسخره فرقه تفاوت داره مسخره تمسخر استهزاس لا یسخر قوم من قوم حتی با کافرش حق مسخره کردنش نداری مسخره استهزا نه حرامه در اما شوخی کردن ما قبلا داشتیم شوخی رسول الله صلی الله علیه و با اون پیرزن شوخی رسول الله صلی الله علیه و با اون صحابی چشمش از پش میگیره بعد میگه که من یشتری منی هذا العبد این برده رو کی میخره از من این بنده رو کی میخره منظورش بنده بود عبد نبود برده نبود یا اون پیرزن که رسول الله صلی الله علیه و گفتن که پیرزن وارد بهش نمیشه گریه کرد اون پیرزن بعد صداش زد که ناراحت نشو چون من مقصودم این بود که آدم پیر وارد بهش نمیشه جوان وارد بهش میشه خب اینا شوخی هایی هست که بجاست دروغی درش نیست مسخره و ریشخندی توش نیست صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین بودن یک از اون صحابه بریده بود بریده مناقبش مشهور و معروفه جز کسانی هست که از جمله اولین اشخاص در در جهاد به سوی سرزمین خراسان بود این صحابی رسول الله صلی الله علیه و سلم و برای دعوت و تعلیم در خراسان زمین اونجا مستقر میشه در زمان عثمان رضی الله عنه در منطقه مرو که الان معروف به مرو شاهجان یا شاهگان و کسی که ساکن مرو بشه بهش گفته میشه مروزی و گفته میشه مروزی مرو گفته میشه مرو گفته ولی خب مرو مشهورتر از همه هست مروزی علمای مروزیان زیاد داشتیم به خاطر ساکن شدن مستقر شدن همچون بریده در اون سرزمین و در اون سرزمینی که علمایی همچون بخاری رو همچون ترمزی و مسلم داشتیم اینها پرورش یافته زیر دست این اصحابن اصحاب برای خودشان شاگردینی داشتن و اونها شاگرد شاگردین اینها بودن این اثر علمه چطور سرزمین رو آباد میکنن یک نفر بود در اون سرزمینی که همدیگر رو میخوردن پادشاهان ایرانی اونها را اجیر و اسیر کرده بودند زنجیر به کششون کرده بودن بنوان عنوان یک برده با آنها رفتار میکردن اسلامت عزتشون داد عزیزشون کرد با علم در کتاب های تاریخی غرب از خراسان زمین و فارس زمین از مردمی که در اونجا سکنا میگوزیدن به عنوان وحشیان یاد میکنن انسان های وحشی صفت بخاطر اینکه همدیگر رو میخوردن میکشتن به سر دعواهایی که داشتن چون ایلو تبارهای زیادی بودن که بر سر زمین همدیگر رو میکشتن این جنگ و جدال ها در فارس زمین و خراسان زمین زیاد بود و همچنان هم هست دعواها بخاطر هم گفتم اون چیزی که غربیان نقل میکنن در این سرزمین وحشیگری بود همدیگر رو میکشتن بر سر زمین بر سر آب و اون کسانی که ایرانیان بهشون مدیونن اومدن اون جنگ ها و اختلافات آدم کشی ها رو از بین بردن کی هستن کی بودن صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم رضی الله عنهم اجمعین علم علل سبب میشه که امن و امنیت بیاد آبادی بیاد بریده در سال تقریبا 63 هجری قمری فوت میشه بریده داریم در مرب شاهان یا همون مرب وفات یافته برا ابن مالک داریم برادر انس مالک در شوشتر در خوزستان فوت شده و صحابه دیگر که در جاهای دیگر از فارس زمین معروف به ایران الان ایران تنها نیست فارس زمین فارس زمین افغانستان هم هست تاجیکستان هم هست ترکمنستان هم هست ازبکستان هم هست سرزمین فرس از عراق تا مغولستان از عراق تا مغولستان مشرق زمین گفته میشه مشرق مکه مشرق زمین از عراق تا مغولستان و مغرب زمین از سرزمین شام تا مصر و تونس و اندلس و دیگر کشورهایی که در جهت غربی مکه واقع میشن و مدینه خب میگه رسیدیم به مسجد بعد بریده با شوخی و محجن میگه صحابی رسول الله صلی الله علیه و سلم. هر دو تا صحابیان رضی الله عنهما میگه صلی کما یصلی سکبه او سکبه میگه مثل این نماز میکنه مثل اون شخصی که داره قد طولانی نماز میخونه فلم یرد علیه محجن جوابش نداد و رجع برگشت قال قال محجن رجا میگه که سخنی که شنیده است کی از رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم اخذ روزی رسول الله صلی الله علیه و سلم دست منو گرفت نگاه کنید صحابی با دقت کجا کی اون سخنان و چطور شنیده رو با یاد میکنه چنانچه قبلا داشتیم در درس ما قبل قبل درسته کنار چاهی نشسته بودیم نمیدونم رسول الله داشت وضو میگرفت رسول الله صلی الله علیه و آله عمامش انداخته بود رسول الله صلی الله علیه و پیراهنش پیراهنشو بالا زده بود اینا دقت اونها در نقل واقعه هست که نشانه حفظشون نسبت به اون حدیثی که شنیدن از رسول الله صلی الله علیه و سلم می خب روزی با رسول الله صلی الله علیه و سلم دست منو گرفت رفتیم به طرف کوه احد اینم نشانه قرب و نزدیکی صحابه با رسول الله صلی الله علیه و سلم میرسونه دست مرا گرفت فانطلقنا نمشي حتى صعدنا احدا رفتیم تا روی کوه احد فاشرف علی المدینه یک از درسایی که داشتیم های قبل چی بود ورزش کردن یک از هایی که اینجا میگیریم ورزش بالای کوه رفتن همراه با چی تفریح به کوه رفتن کوه نوردی درسته و و تفریح و تخلیه نفس و خلوت کردن نه همه ها هست رفتن رسول الله صلی بر کوه احد کار بیهوده ای نبود کاری که درش مقصد شرعی نباشه نبود یک مقصد شرعی داره اهمیت به تن یه طرف اهمیت به اعصاب و روان هم یه طرف دیگر چه انسان لازمه چنانچه در حدیث داریم رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید سافر و تصح و سفر برید تا صحت و سالم بشید تندرست بشید سفر تندرستی میاره ورزیدگی میاره راه برید زحمت بکشید تلاش انسان را ورزیده میکنه آدم شلوول به درد نمیخوره المؤمن القوی خیر من الضعیف مؤمن قوی چه قوی قوت در معنویات در ایمان و تقوا و علم و قوی در جسم اینا هر دوتا چه در مالش همه اینها مطلوبه همه اینها مورد ستایشه که خواهد اومد یعنی محل ستایشه فقال ویل امیها من قریه نگاه مدینه میکنه اسباب افسوس ویل و ویحک اونجا داشتیم همه در لغت فارسی به معنای وای به کار برده میشن اگه ده خدا رو باز بکنید همه کلمه وای را در مقابل شما خواهید دید ولی وای ایرانی فارس زبان جایی از باب افسوسه جایی از باب توبیخه جایی از باب حسرت، جایی از باب دلخوریه بر حسب سیاق متفاوته اینجا این وای به معنای افسوس بر مادرش از روستاها از میان شهرها از باب افسوس نه از باب از باب توبیخ یا از باب اون حلاکت و از اون توبیخ نه اینجا سرزنشی نیست اینجا نکوهشی نیست اینجا افسوس بر این شهر از میان شهرها چرا یترکها اهلها که اعمر ما تکون این شهری که اینچنین آباد شده با اون آبادانیش اهل مدینه او را رها میکنن یأتیها الدجال دجال وقتی که میاد از شانه قیامت فیجد على كل باب من ابوابها ملکن کنار هر دری از درهای مدینه فرشته ای را میبینه از فرشتگان الهی فلا يدخلها نمیتونن وارد بشه دجال ثم انحدر حتى إذا كنا في المسجد رأى رسول, رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ويسجد ويركع میگه سپس انحدر پایین اومدنه پایین اومد به طرف مسجد خودش رسول الله صلی الله علیه وسلم شخصی را دید که داره نماز میخونه شخصی را دید نماز میخونه سجده های طولانی رکوع های طولانی بعد محجم میگه میگه رسول الله صلی الله علیه وسلم از من پرسید که این کیه که اینطوری داره نماز میخونه محجن میگه که من مدحش کردم ستایشش کردم تعریف ازش کردم میگه فاخذت اطریه اطرا زیاده روی در مدحه من مدحش کردم یعنی زیاد ستایشش کردم فقلت یا رسول الله هذا فلان فلان اون از اوصاف نیکش یاد میکنه رسول الله صلی الله علیه وسلم به محجم میگه امسک امسک یعنی چی توقف شو بیست لا تسمعه این حرفت رو نشنوه حرفت رو نشنوه فتهلکه با این حرفت اون شخص حلاق بشه کمرشو خورد کنی سرشو بزنی با این حرفت با این مدحت نسبت به ایشون یعنی دیگه اینقدر مدحش نکن اینقدر ستایشش نکن چون مدح ستایش خصوصا وقتی که تو صورت شخص باشه شخص دچار عجب میشه سبب این میشه که فخ فروشی بکنه افتخار بکنه به خودش دچار غرور و کبر بشه خب اینها همه محظورات شرعیه اینا همه از مریضی ها و بیماری روانیه شرع اومده اینا رو درمان بکنه نه اینکه تو ایجادش بکنی مدح سبب ایجاد شدن این بیماری ها میشه قال فانطلق يمشي حتى اذا كان عند حجره لكنه نفض يديه قال فانطلق يمشي حتى اذا كان عند حجره رسول الله صلى الله عليه وسلم رفتن تا نزدیک خونه و منزلش شد دستاشو تکون میده نفض یده تکون داد دستاش ثم قال سپس فرمودن رسول الله صلی الله علیه و در روایتی دیگر داریم که محجن میگه اخذ بیدی فنفضه دست منو گرفت اینجا داریم که دست خودش را رسول الله صلی الله علیه و سلم تکم میده سپس رسول الله صلی الله علیه و سلم ان خیر دینکم ایسره ان خیر دینکم ایسره ایسره ان خیر دینکم ایسره ان خیر دینکم ایسره ثلاثا سه بار تکرار میکنه بهترین دین شما دینی که درش مشقت و سختی نباشه دینی که درش اعتدال باشه تندی و تندروی درش نباشه وسط باشه خب اینجا ما چند تا مطلب داریم یک قسمت مطلب سبب ذکر این حدیث از محجنه چرا محجن این حدیث رو یاد کرده محجن بریده اون شخص صاحب نماز میبینه بریده بهش میگه مثل این نماز میخونی بعد این حدیث رو یاد میکنه خب دو تا قضیه هست یک قضیه که امام بخاری داره ازش برداشت میکنه و اون قضیه مدحه مدح ستایی سبب میشه که شخص دوچار عجب بشه این یک طرف. یک طرف دیگه زمی هست از رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبت به اون کسی که زیاده روی در طاعت و عبادت میکنه بر خودش سخت میگیره روی عبادت و طاعت یک طرفی زم مدح این در این حدیث هست یک طرف دیگر زم زیاده روی کردن در اون طاعتی که مستحبه حالا میتونیم اشاره بکنیم اینجا به حدیث عبدالله بن عمرو بن عاص طولانی خیلی حالا خلاصش میگه که روزی اومدم نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم و گفتم که من هر روز روزی میگیرم و هر شب قیام میخونم تهجد میخونم بعد رسول الله صلی الله بهش میگه نه تو نمیتونی یک روز روزه بگیر یک روز روزه نگیر شب را قسمتی بخواب و قسمت دیگر را تهجد بخون میگه که اومدم چونه زدم با رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتم که من بهتر از این و بیشتر از این میتونم بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم بهش توصیه میکنه که روزه داوود رو بگیر فصم یوما و افطر یوما فذلك صيام داوود عليه السلام یک روزی بگیر یک روز افطار کن و هو اعدل الصيام این دیگه معتدل ترین روزه ها هست و در روایتی هو افضل الصيام بعدم چونه میزنه میگه فانه طيق افضل من ذلك بیشتر از این میتونم بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم لا افضل من ذلك دیگه بهتر از این نیست این دیگه نهایتش یک روز روزه بگیری یک روز افطار کنی میگه خودش بعد عبدالله بن عمرو بن العاص میگه میگه که ای کاش نصیحت رسول الله صلی الله علیه و آله میپذیرفتم الان برای من سخت شده سنم بالا رفته یک روز افتار کردم و یک روز روزه گفته واقعا بر من سخت شده و همچنین در مورد قرآن خوندن میگه که رسول الله صلی علیه و به من گفت به من خبر داده شده که تو هر شب قرآن رو ختم گفت که بله یا رسول الله میگه قصه تعریف هم از خودم نداشتم فقط گفتم یعنی بگم به رسول الله صلی من ختم میکنم هر شب قال فصوم صوم نبی الله داوود فانه كان اعبد الناس واقرا القرآن في كل شهر بیشترین کسی که اهل عبادت بود داوود بود مثل داوود روزه بگیر و قرآن رو هر ماه ختم کن گفتم یا رسول الله بیشتر از این میتونم تا اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم بهش آخرش من گفتم خلاصش میگم آخرش گفت که و بكل سبع ولا تزد على ذلك قرآن رو هر هفته ختم کن دیگه کمتر از این دیگه نه میگه فشدت تو فشدد علی وقال للنبي صلى الله عليه وسلم انك لا تدري لعلك يطول بك عمر نمیدونی شاید عمرت طولانی بشه میگه بعد خودش میگه فصرت الى الذي قال لي النبي صلی الله علیه و سلم میگه به همون چیزی که رسول الله مژده داده بود و خبر داده بود رسیدم یعنی عمرم طولانی شده بود حالا مژده است دیگه خبره انسان عمرش طولانی بشه میگه فلما كبرت وددت اني كنت قبلت رخصه نبی الله صلی الله علیه و سلم وقتی که پیر شدم دیگه گفتم ای کاش که نصیحت رسول الله صلی الله علیه و سلم رو میپذیرفتم در روایتی رسول الله صلی الله علیه و سلم نصیحت بهش میفرمایه و ان لولدک علیک حقا فرزند همسرت هم همینطور در روایتی که بر تو حقی داره نفس خودت هم همینطور در روایتی لا صام من صام الابد کسی که هر روز روزه بگیره انگار که روزه نگرفته کسی که هر روز روزه بگیره انگار که روزه نگرفته دیگه تبدیل به عادت میشه اون گیری این حدیث ما را ارشاد میکنه به اعتدال و میان روی در انجام دادن طاعت ها و عبادت ها کسی که بر خودش سخت میگیره ترس بر این هست که مغلوب واقع بشه خیلی ها دین را بر خودشون سخت گرفتن و این سختگیریشون سبب شده که مغلوب واقع بشن ملحد بشن زندیق بشن ما خیلی داشتیم اونهایی که زیاده روی و اصراف کردن در دین سختگیری کردن تکفیری بودن داعشی بودن و الان ملحدن زندیقن یک مثالی از اون کسانی که زیاد خودشیفته خودش شده بود عبدالله القسیمی کتاب نوشته بود در رد قبوری ها و در رد فرقه های مختلفی رد و ردود داشت کتاباش هم علمی بود این شخص میره به لبنان در اونجا آشنا میشه با دختران و زنان و آلوده میشه به و الی آخر آخر عمرش تبدیل شد به یک شخص زندیق بیدین لادین بر علیه قرآن و سنت حرف میزد اون کسی که سینو را سفر کرده بود دفاع از قرآن و سنت میکرد خودش شده بود دشمن قرآن و سنت همون شخصی که دیروز داشت دفاع میکرد امروز شده دشمن دین این شدت سخیریه رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند علیکم هدیا قاصدا یعنی يعني قرآن و سنت را میگیری درش معتدل باش قاصد کسی که معتدل میانه روه علیکم هدیا قاصدا علیکم هدیا قاصدا فانه من يشاد هذا الدين يغلبه فانه من يشاد هذا الدين کسی که دین رو به شدت میگیره به سختی میگیره یغلبه مغلوب میشه مغلوب واقع میشه شکست میخوره بر خودت سخت نگی که شکست نخوری میتونی جوانی طاقتشو داری ولی که سختگیری سبب میشه که تو مغلوب واقع بشی سبب میشه خسته بشی افسرده بشی انسانه گاهی شور و شوق داره رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند ان لكل شیء شره هر چیزی شور و نشاطی داره شور و شوقی داره و ان لكل شره فتره و هر شور و نشاطی هم فتره ای داره خستگی داره سستی داره خصوصا اون دوران فتورمون دوران خستگیمون افسردگیمون یا دوران که در حالا نمیگم افسردگی دلگیری دلتنگی به انسان پیش میاد هیچ کس از ما نیست که الله جل و علا او را مبتلا نکنه به انواع مصیبت ها هر کدوم از ما مبتلا میشیم امتحان الهیه ما باید در حذر باشیم از اینکه در اون امتحاناتی که الله نوشته برای بندگانش شکست بخوریم حذر باشیم از اینکه شکست خورده باشیم سرشکسته باشیم بخاطر همین رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگر دیدید که شخص به هنگام فتورش روی سنت خودش رو نگه داشت درش امید داشته باشید طمع داشته باشید که آدم درستی و خوبی باشه وگرنه خاتمش خاتمه بدی خواهد بود مثل همین شخصی که یاد کردم اگر در فتور خودتون نگه داشتید معذبت داشتید اون سنتتون که میخوندید انجام میدادید خاطر همین در حدیث دیگه داریم رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرم علیکم من العمل ما تطیقون عملی را انتخاب بکنید که طاقتش رو دارید از پسش برمیاد نگاه نکنید که الان میتونید تمامی شب تهجد بخونید نگاه بکنید وقتی که سی چل سال بعد گذشت پیر شدید میتونید روی پای خودتون بیسید یا نه عمل وسطی را انتخاب بکنید برای خودتون بارك الله فيكم ونفع الله بكم وصلى الله على محمد وعلى آل محمد